Beraz, elektrika hori eh, hemen ioldetik aiziritza joain da, uh, lurpez, ideia gala dira, eta han bada uh, uh, bat, eta hartaik gero uh, jorriko ute etxetat uh, elektrika hori. Bistan da, horrek salduko du elektrika uh, rdf eta EDF-ari, eta beraz, uh, EDF-ak jorriko du etxetat uh, elektrika hori. Gugu etako... Guk ez dugu deusetaz okupatzeik, eh? ez dugu guk uh, diruik ezartzen proiektu hortan, eta bon, uh, guetako ikusiko balio dinez edo ez, uh, segitzia uh, eta proiektu hori. Gosta izain da hoi milion euro goiti, behaz, uh, bon, da, uh, kasuinez aiko dira eta ez dute hori noran nahi gainen.